Miraç diýeni Pygamber Aleyhissalatu wesselamyň Beýtil Makdisden asmana çykmaklygy we Allah Tagalanyň bildiren ýerine gitmekligine näme Miraç diýip aýdylýar. Şo şo habar hakdyr diýip aýtdy Ymam Agzam. Ve men raddehu her kim şony red etse, inkar etse fehuve mubtedi'un dallun o bir ehli bid'at we gumrahdyr ol adam, mubtedi'dir. Eý men enkeral mi'raje iles sema Habar mutawatira ýakyndyr. Hop, bir bähs başlady. Üç naw habarymyz bar, habary mutawatir, habary meşhur, habary ahat. Bize görä, hanefi mezheplere görä, habary mutawatir, habary meşhur, habary ahat her gaýsy özbaşyna bir naw edilipdir. Beýleki mezheplere, ähli hadislere, zatlara görä, habary meşhur-da, habary ahadyň içine girýär. Bize görä, Ahatdan aýry bir nowy bolýar, beýleki mezheplerde Ahadyň bir nowy bolýar habary meşhurymyz. Hop, indi habary mutewatir diýenki, özüňiz bilýäňiz, her näçe däne adam peýder-peý gelip habar berýär, agyl şulaň allamaklygyny, aslan imkany ýok diýýär, gaýtam diýýär şula dogry aýtmaklygyny agyl gabul etýär, şuňa habary mutewatir diýilýär. Habary mutewatir bilen sabyt bolan zatlaryň biri Kuran, meselem, Kuranyň özi habary nakly mutewatir bilen sabyt bolýar. Hop, Haberi meşhur diýeni mundan etegräk derejesi. Näforum, Haberi meşhuryň asly Ahy atmyşdyk-aý, birki nefer rowaýat edipdir. Ýöne bärde musulmanlar nesilbe-nesil kän adamlar rowaýat edip muny meşhur bolupdyr musulmanlaryň arasynda. Ozan muňa Haberi meşhur diýip aýdylýar we Haberi meşhur gudratynda, kuwwatynda ýaňky Haberi mutuwatyryň bäri ýany bolýar. Ýöne farz bilen wajybyň gürrüňi ýanak bular. Farzy bir adam inkar etse kafir bolýar, terk etse günäkär bolýar. Wajyby bir adam inkar etse kafir bolmaýar, ýöne terk etse günäkär bolýar. Munda. Ha, eýni farz bilen wajyp ýanak mutewatyr bilen meşhuryňkyda. Mutewatyry inkar eden adam kafir bolýar, meşhury inkar eden adam ähli bidgat bolýar, kafir bolmaýar, günäkär bolýar ýöne. Näme diýip şol nesse sarih bilen sabyt bolan zat bi? Haberi mutewatir bilen sabyt bolan zat, Kuran bilen sabyt bolan bi. Wa ma wa in ankara mi'raja eger mi'raja inkar etse min Beýtil Makdis ila ma şa Allahu taala Beýtil Makdisden ya Beýtil Mugaddesden Allah taalaň bilýän ýerine Pygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gidenligini ony inkar etse la ýakfur kafir bolmaýar. We ondan soňramdy ki, Pygamber Aleyhisselam aýtdy, ýolda Hazreti Musany gördüm diýýär, gabrynda namaz okyp tutdy diýýär. Şonuň üçinem Al-Anbiýa ahýaun fi kuburihim ýusallun diýip aýtýar, pygamberler diridir diýýär, gabrlarynyň içinde namaz okyýarlar diýýär. Bularyň tamamynyň hemme bahsi şo Tafsiri Sure Israda Ibn Kathiriň tafsirinde gowy hadyslarynda açyklap aýdandyr şu ýerde. Hop. Diýip aýtdy, Kana zalikel leýl qablel hijra bi senetin. Ýagny bi gije Pygamber Aleyhisselamyň hijretinden bir ýyl öňünçämişdik. Şu gije ýeke Pygamber Aleyhisselam meselem isra edipdir. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Pygamber Aleyhisselam aýtdy, Beyna ana fil mesjidil haram fil hajar indel beyt. Men bir wagtda Ýagny näme? Oň aýagynyň meselem somy, aýagy şo gözüniň düşen ýerine baryp ýetýä. Ýagny bir lahzada şytadan asmana ýetýä diýdigi-de Pygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir lahzada ondan oňa gidip bilýä. Hop. Wa rakabtuhu men mindim şo buraga hatta ataytu ila Beýtil Makdis. Tä şo Beýtil Makdise ýetinçäm, Beýtil Makdise ýetdim diýýär şon men. Farabattuhu bi halgatin yarbatu bihal anbiýa aleýhimussalam. Men ony bir halga bilen şo ýerde daňyp goýdum, bir halga daňyp goýdum şo ýerde ki, pygamberler şoňa daňy ýetdiler. Ine şo Beýtil Makdisiň bilmeýän gapysynyň agzynda bir halga bolmaly, şo tak daňyp goýdum diýip aýtýar. Sümme dahaltul mesjide, onsoň Beýtil Makdisiň mesjidine dahyl boldum. Fesallaýtu fî rakataýn, onsoň şo ýerde iki rekat namaz okadym. Sümme haraçtu, onsoň çykdym ondan. Fejae Jibraýilu aleýhisselam, Hazrat Jibraýil geldi şonda. Bi'inain min hamrin we bi'inain min leben. Bir gabyň içinde hamyr bardy, arak, arak diýeni bu dünýäň mes etýän aragy ýanak däl, o behişdiň aragyndan. Bir gabyň içinde-de süýt bardy. Onsoň men bilen hezreti Jebraýyl geldi, asmana gitdi, ýagny dünýäň asmanyna uruj etdi. Al-Hadys hadysy. Bir hadysda şu gürrüň. We Huružud-Dejjal, indi bu tada kyýamatyň on däne ulakan alamaty bar, şolary sanap gitdi Ymam Agzam. Bir bahsden çykdy indi. We Huružud-Dejjal, Dejjalyň gelmekligi, we Ýe'juj we Me'juj, Ýe'juj-Me'jujiň gelmekligi, we Tulu'uş-Şems min Magribiha, Kala aýtdy Pygamber salam inneha len takuma kyýamat hergiz gopmar hatta taraw kableha aşara ayatin. Tä şondan öňünçe 10 däne alamaty görmeseňiz. Şu möhüm zata biziň etikadymyz haşy. Kyýamat şu 10 alamat gelmeden öňünçe gowmy maýaň takwymy tükensin, işim ýok falan ýerde falan bolsun, bir saýýara ýere garşyn gaýtsyn, her näme bolsun, hiç bir ittifak gelip kyýamaty goparyp bilmeýär. Ta zamaniki Şu on däne alamat ittifak düşmese. Hop. Fezekerat dohan, ondan Peygamber Aleyhisselam näme? Dohany aýtdy, tüsse. Tüsse diýen 40 günläp ýeriň ýüzüni tutup durjak. Şu 40 günüň içinde mu'min adam eýne bir sarmahurda dümewlän adam ýalak boljak, kafir adam mes adam ýalak bolup şeýtirip gezjekler. Wat dabba, dabba, aki Däbbat diýendeki nemede bir heýwan ýanok bir dört aýakly zat şo nemeden çykjak safa safaň ýanyndan çykjak diýýä we hazreti Musaň asasy bilen hazreti Süleýmanyň ýüzügi elinde boljak o her kim ýe meselem kafir bolsa oňa sen kafir diýip aýtjak onuň ýüzüne şo Hazreti Süleýmanyň ýüzügi bilen möhür urjak, oňa ýüzi garalyp gitjekdi, garaňky boljakdy. Ozam musulmana da sen mu'min diýip aýtjak, oňda ýüzüne Hazreti Musaň asasy bilen urjak, oda näme ýüzi agarjak, ozam şoň bilen musulmanlygy belli boljak diýip, şeý diýip aýtdylar muny. Wet Dejjal, Dejjalleki bir eşegi boljak, ýanynda iki gulagynyň arasy ýigrimi metr boljak we ondan soňram Deçjal diýeni ýanynda bir behişt bilen jähennem boljak. Ho, o behişt bilen jähennemi, oň behişt diýeni Allatagalaň jähennemi, oň jähennem diýeni Allatagalaň behişdi. Deçjal diýeni öz ady üstünde, Dejl diýeni arap dilinde hakykat ters kökezmek. O, Deçjal diýeni siga-i mubalaga, ýagny beter hakykat ters kökezýän. Şu wagtky porhallygyň piri şo. Ýöne şu wagtky porhan diýip merdum ynanyp gezip böle, şu Deçjal şulaň piri, ýa wagt işi porhana ynanyp dura dige o Deçjalyň dige Hudaý saklasyn. Pygamber Aleyhisselam ondan amanda galjak bolsaňyz her juma Sureýe Kehfi okyň diýipdir Deçjalyň şerrinden amanda galmak üçin. Wa tulu'u şems min magribiha Gün aşakdan dogmaklyk üç günläp gün aşakdan dogup, gün şu orta gelip ýene yzyna urlup, onam dördünenji günden ýene öňki ýerden dogjak, ýöne şyt wagt çönde soram tobaň gapysy baglanjak diýip aýtdy. Hezreti Isa otam haki Deccel zat bilen Hezreti Isa dagy uruşjakla. We Ýejuj we Mejuj, o Ýejuj Mejuj deki haki bir kowum Isgender Zulkarneýniň wagtynda geçen kowum, şolaň wagtynda şo ýerde öz döwründäkilere ezýet berýämişdikler. Ýejuj Mejuj diýen öwüne set şeýh goýupdyr Zulkarneýn, Kuranda-da gelýändir gürrüňi. We şo set indi şo kyýamat golaýlanda Alla şo zady-da aýtýandyr Zulkarneýn ki Alla Tagalaň ämri gelende ýaryljak şo set diýip. Şo set ýaryljak we şo Ýajuj-Mäjuj-da gaýtjak bärilen. Ýajuj-Mäjuj diýeni her ynsanyň mugabelinde togsan dok-ky, dokuz ýüz togsan dokuz däne Ýajuj-Mäjuj bar. Ýagny müň barabary ynsanyň her-ky nemesi Ýajuj-Mäjuj tezady. Men ol bir adamy ki ta'allaka, taalluq tapdy, meşiýetuhul ezeliýýeh, Allatagalaň ezeli meşiýeti, eradasy, fil ezel, ezelde, bi hidaýeti, şu adamy hidaýat etmeklige. Ýani menzury şu diýýär-de Allatagalaň aýa Kuranda, ki Allatagala her kime ki ezelde şoňa hidaýatyna, eradasy taalluq tapan bolsa, hawa şu adamy Allatagala näme bitada öz tekwyny bilen dogry ýola hidaýat etýär.